Hebreërs hoofdstuk 10 Die wet van Mooses is slechts een skadebeeld van die weldade wat zou kom, nie een werkelijke beeld daarvan nie. Voordierend, jaar na jaar, word diezelfde offers gebring, en toch kan die wet die, wat die offers bring, nooit volkomen van sonde vrymaak nie. As die wat offers bring, eens en voor altijd gereinig en nie meer van sondes bewus was nie, zou hulle immers opgehou het om offers te bringen. Maar nou herinner die offers juis jaar na jaar aan die sondes, omdat die bloed van bulle en bokke onmoontlik die sondes kan wegneem. Daarom sê Christus met sy koms in die wêreld: Dit is nie diereoffer en graanoffer wat u wou hê nie, maar die liggaam wat u my gegee het. Brandoffers en sondeoffers het u nie behaag nie. Toe het ek gesê: Kyk, Ek het gekom, o God, om u wil te doen. In die boekrol is dit van my geskrywe. Eers sê hy: Diereoffers en graanoffers, brandoffers en sondeoffers wou u nie hê nie en het u nie behaag nie. Hoewel hierdie offers deur die wet voorgeskryf word, daarna sê hy: Kyk, ek het gekom om u wil te doen. Hy skaf dus die eerste offers af om 'n ander offer in die plek daarvan te stel. Omdat God dit so wou, is ons vir hom afgesonder deurdat Jesus Christus sy liggaam as offer gebring het eens en vir altyd. Verder, elke priester staan dag vir dag sy diens in verrig en bring elke keer weer dieselfde offers wat tog nooit die sondes kan wegneem nie. Maar Jesus Christus het een offer vir die sondes gebring en vir altyd aan die regterhand van God gaan sit. Nou wag hy daar totdat sy vyande aan hom onderwerp is. Deur die een offer het hy die wat vir God afgesonder word vir altyd volkome van sonde vrygemaak. Ook die Heilige Gees betuig dit aan ons. Heer sê hy: Dit is die verbond wat ek met hulle na daardie dag sal sluit, sê die Here. Ek sal hulle my wette in die hart gee en hulle verstand sal ek dit skryf. Dan sê hy verder: Aan hulle sondes en hulle oortredings sal ek nooit meer dink nie. Waar die sondes vergewe is, is geen offer daarvoor meer nodig nie. Broers, ons het dus nou deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom. En dit op 'n weg wat nuut is en na die lewe lei. Hierdie weg het hy vir ons gebaan deur die voorhang sal heen. Dit is deur sy liggaam. En terwyl ons hom ook as grootpriester oor die huis van God het, laat ons tot God nader met 'n opregte hart en met volle geloofsekerheid. Ons harte is immers gereinig van 'n skuldige gewete en ons liggame is gewas met skoon water. Laat ons styf vashou aan die hoop wat ons bely, want God is getrou. Hy doen wat hy beloof het. Laat ons ook na mekaar omsien deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. Ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly soos party se gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarin te gaan. En dit des te meer na mate jy die oordeelsdag sien naderkom. Wanneer ons opsetlik bly Sondag nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, is daar geen offer meer wat ons sondes kan wegneem nie. Daar bly alleen 'n verskriklike verwagting oor van oordeel en 'n gloeiende vuur wat die teenstanders van God sal verteer. As iemand die wet van Moses oortree en twee of drie getuies bevestig dit, word hy nie begenadig nie, hy word doodgemaak. Hoeveel swaarder straf dink julle sal hy kry wat die seun van God verag het? Die bloed van die verbond waardeur hy geheilig is, geminnig het en die gees van genade beledig het. Ons weet tog wie hy is wat gesê het: Dit is my reg om te straf. Ek sal vergeld. En verder, die Here sal oor sy volk oordeel. Dit is verskriklik om in die hande van die lewende God te val. Dink terug aan vroeë dae toe God julle tot die lig gebring het. Hoe julle in die stryd staande gebly het toe julle baie moes ly. Deels is julle deur beledigings en vervolging openlik tot bespotting gemaak en deels het julle gelei omdat julle julle vereenselwig het met ander wat hierdie dinge oorgekom het. Julle het met die gevangenes meegevoel gehad en toe op julle besittings beslag gelê is, het julle dit met blymoedigheid aanvaar omdat julle geweet het dat julle 'n besitting het wat beter en blywend is. Julle geloofsvertroue moet julle dus nie prysgee nie. Dit hou groot beloning in. Volharding is wat julle nodig het om die wil van God te doen en te ontvang wat hy beloof het. Nog net 'n kort kort tydjie en hy wat kom sal kom en nie talle nie. En wie deur my vrygespreek is omdat hy glo, sal lewe. Maar as hy terugduiks, het ek aan hom niks meer nie. Maar ons is nie van die wat terugduins en verlore gaan nie. Nee, ons glo en ons sal lewe.